الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعظيم العلم وأهله mlango هو wa أزنقم زي كتكوز علمه kutukuza mambo mawili kutukuza ilmu na wenye ilmu wenye ilmu na hii ni msingi muhimu sana inamsaidia mtu kukusanya ilmu endapo ataitukuza ilmu ile baada ya kujua uhakika wa ilmu ile na fadla yake na daraja ya ilmu basi ataitukuza ilmu na itamsaidia sana kuikusanya ilmu lakini endapo ataidharau ilmu basi hataipata i'lam anna talib al-ilmi la yanalu al-ilma bihi illa به إلا بتعظيم wa وأهله jua kuwa wanafunzi hatopata ilmu la yanalu ilma hatopata ilmu hatoifikia ilmu wala yantafi'u bihi na hatonufaika na ilmu illa kwa sharti isipokuwa bitadhimi ilmi wa ahli kwa kuitukuza ilmu na watu wa ilmu wa ta'dhim alustadhi wa tawqirihi na kumtukuza ustaz na kumheshimu ustaz hapo atapata baraka ya ilmu aheshimu ilmu na aheshimu ustaz faqad qila inasemekana ma wasala man wasala illa bilhurma hakufika katika malengo mwenye kufika isipokuwa kwa kutukuza alipokitukuza akafikia malengo wama sakata man sakata illa bitarki alhurma na hakuanguka akaambulia patupu mwenye kuanguka isipokuwa kwa kuacha kutukuza kudharau jambo waqila alhurmatu khairun min at inasemekana kuwa kutukuza na kuadhimisha kitu ni bora kuliko taa ni bora kuliko taa mtu aweza kutii lakini asiwe ni mwenye kutukuza amri aliyoamrishwa itii aweza kutii lakini kwa madharau kwa kudharau kwa hivyo kutukuza ni muhimu zaidi ala tara أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة wewe hauoni kuwa mtu hakufuru kwa sababu ya kufanya maasi mtu hakufuru kwa maasi inma yakfuru biistikhfafiha anakufuru kwa kudharau maasi wa bitarki alhurma na kuacha kuutukuza yani endapo Sheikh anaweka qaid al-Usaimi hafidhahu Allah ta'ala endapo ataitakidi kuwa e, maasiya ile si haramu endapo ataitakidi kuwa ni nini ni jambo la kawaida si haramu jambo hili wewe atakuwa na kufuru kwa sababu ataingia katika mlango wa istihlal ala tara أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة wa min ta'zimil lilmi ta'zimu muallim na kwa kuitukuza ni kuitukuza ilmu, kutukuza mwalimu, kutukuza mwalimu. Kwa sababu gani unamtukuza? Haumtukuzi kwa sababu yeye ni Zaid, yeye ni Ubaid, yeye ni fulani, yeye ni Ilan. Unamtukuza kwa kile alichokibeba katika moyo wake, nayo ni ilmu, ilmu ya qala Allahu qala rasuluhu, ukamtukuza ukawa ni mwenye kuitukuza ilmu ile wewe kumtukuza mtu yule umeitukuza nini umeitukuza ilmu qala ali karrama Allah wajha na tulisema jana ama juzi e, katika darsa iliyotangulia kuwa hii ni katika shiari ya rafida ah, ni vyema kusema radiyallahu anhu ana abdu man allamani harfan wahida mimi ni mtumwa wa yule atakayenifundisha herufi moja inshaa baa akitaka aniuze wa inshaa a'taqa akitaka niache huru wa inshaa astaraqa na akitaka wa alaykum salaam Sasa Savage amesharudi kwake eh akitaka aniuze wa inshaa ataka kitaka aniwache huru wa inshaa staraka kitaka nibakishe mtumwa وقد أنشدت في ذلك شعرا رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم سيما رأيت أحق الحق حق المعلم نمونا حقي زيدي حقي زوت حقي المعلم حقي هي inafaa kuhifadhiwa ni lazima ihifadhiwe juu ya kila kuhifadhi haki hii laqad haqa an yuhda ilayhi karamatan anastahiqi mwalimu hakika bila shaka kwa kule kumkirimu anastahiki kwa sababu ya kufundisha herufi moja anastahiki kupatiwa zawadi ya dirhamu elfu moja karamatan lahu طيب فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين yule ambaye atakayekufundisha herufi moja katika yale ambayo unayahitajia katika dini yako basi ni babako katika dini kuna babako mzazi mwenye kuzaa na kuna baba katika dini yani yule mwenye kufundisha kwa hivyo hii ni haki ya mwalimu kwa sababu anachokibeba ni ilmu tukufu ilmu ya qala Allahu qala rasuluhu bal inatosha kuwa yeye ni katika warithi wa mitume alayhimu assalam akastahiki kukirimiwa na kuheshimiwa wakana ustadhuna alsheikh alimam Sadiduddin Ash-Shirazi rahimahullah ta'ala yaqul alikuwa mwalimu wetu huyu rahimahullah sema qala mashayikhuna rahimahumullah mashayikh zetu Allah warehemu wamesema man arada an yakuna ibnuhu aliman yoyote ambaye ataka mtoto wake awe mwanachuoni fayambaghi an yura'i alghurabaa min alfuqaha basi inampasa aangalie na achunge hali za wageni katika fuqaha wanaoingia katika mji wageni katika wanazuoni awaangalie hali yao na awakirimu wayukrimu awakirimu wayutaimahum na awalishi wayuadhimahum awatukuze wayu'tiyahum shay'an na chochote fa illam lam yakun falam fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman kama mtoto wake hatakuwa kwa tendo lake hili hatakuwa mwanachuoni basi mjukuu wake atakuwa mwanachuoni yani kwa sababu ya baraka ya ilmu kwa kuheshimu ilmu na endapo atawakirimu maulama hawa basi lazima watamfanyia dua na huenda dua ile ikajibiwa na watoto wake wakawa ni wanazuoni wa min tawqir almuallimi alla yamshi amamahu sasa anza kutaja baadhi lal hasr si kwa ku e, taja zote ama kwa kufungamanisha taja tu kama mifano baadhi za njia za kumheshimu mwalimu alla yamshi amamahu asitembee mbele yake bas bal atembee upande wako wa kulia ni bora kwa sababu upande wa kushoto aweza kuhitajia kuondoa udhia fulani katika mwili wake atembea upande wake wa kulia na kidogo abakie nyuma kama eh, hali ya imam na maamuma kidogo wala yajlis makanahu hivyo anavyosema Sheikh Al-Husaini hafidhahullah ta'ala wala yajlis makanahu na asiketi pahala pake anapoketi kama hayuko wala yabtadi bilkalami indahu illa biidhnihi, na asianze mazungumzo anapokuwa katika kikao cha mwanachuoni isipokuwa kwa idhini yake, akiwa mbele yake asizungumze isipokuwa kwa idhini yake. Wala yukthira alkalama indahu illa biidhnihi, na asikithirishe maneno kwake yeye isipokuwa kwa idhini yake. aib kama wanavyosema baadhi ya salaf kwamba yule kijana ambaye hukithirisha maneno mbele ya maulama eh, basi la yuflih hatofaulu lazima awe ni mwenye adabu na mwenye heshima asizungumze mbele ya maulama isipokuwa kwa idhini yao wala yasala shay'an inda malalatihi na asimuulize chochote swali lolote asimuulize endapo atakuwa ni mwenye kuonekana uchovu kwa sababu aweza kumjibu eh, kwa kinyume na makusudio yake kwa sababu ya uchovu wake ama aweza kughadhabishwa na kuudhiwa na jambo hilo wa yurai alwaqt na achunge wakati ni wakati gani ambayo ni bora kumuuliza wala yaduqa albab bal yasbir hatta yakhruj kama ameenda kumtembelea mwanachuoni basi asibishe mlango wake bal asubiri mpaka atoke na hii imepokewa kutoka kwa baadhi ya masahaba kama Ibnu Abbas radhiallahu anhu alikuwa anaketi katika mlango ya baadhi ya Ansar na habishi mlango, anangoja watoke ili aulize masala, na akawa mwanachuoni kwa hilo, kama alivyofanya Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu katika kisa chake na Ibn Mas'ud radhiallahu anhu kadhalik. Wa fil jumlati yatlubu ridahu na yapi ambayo yakusanya yote ambayo yaingia katika maana ya kumheshimu mwalimu ni jumla hii muhimu sana wafil jumla kwa sababu ukitaja mifano mifano ziko nyingi lakini ukichukua msingi huu basi itakutosheleza na mifano nyingi wafil jumla kwa ujumla yatlubu ridahu atafute radhi ya mwalimu asifanye jambo ambalo litamkasirisha wayajtanibu sukhtahu au sakhatahu na ajiepushe na kukasirikiwa na mwalimu wayamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyati llahi taala na hii ni muhimu amtii mwalimu wake katika amri ya mwalimu wake eh, katika jambo ambalo si la kumaasi Allah azza wa jalla kwa, kwa nini fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh, kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika jambo ambalo la kumaasiwa muumba ambaye ni Allah jalla fi'ala kwa hivyo wanachunga mipaka ya mwalimu watafuta radhi yake wamheshimu kwa kila njia na kujiepusha na kila jambo ambalo litamfanya mwalimu au dhiki au akasirike طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره hakika katika watu waovu zaidi ni yule ambaye anapoteza dini yake kwa sababu ya dunia ya mwingine man yudhibu dinahu lidunya ghairihi anapoteza dini yake kwa sababu ya dunia ya mtu mwingine lakini hadithi hii haithibiti hadithi hii imepokewa kama anavyosema al-Usaimi hafidhahullah ta'ala imepokewa maana yake na Ibn Majah lakinahu la yathbut haithibiti hadithi hii wa min tawqirihi tawqiru awladihi na ni katika njia, nazidi kutaja tu mifano. Njia mojawepo za kumheshimu mwalimu ni kuwaheshimu watoto wake. Taib. yani usimpelekee mwalimu akasirike kwa wewe kudharau watoto wake. Hilo lita e, pelekea mwalimu akasirike na hutopata baraka ya elimu yake. Wa man yataallaqu bihi na kila yule ambaye ana uhusiano na mwalimu na ustadhi e, eh, uwe ni mwenye kumheshimu. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه يحكي alikuwa huyu eh, mwanachuoni mkubwa katika madhhab ya eh, al-Hanafiyya anasema anatoa habari anna wahida min kibari a'immati Bukhara kwamba mmoja katika wakubwa wa wanazuoni wa Bukhara hii ni sehemu kana yajlis na sehemu hii imetoa wanazuoni wengi kana yajlisu majlis ad-dars alikuwa akiketi katika kikao cha ilmu ya dars wa kana yaqumu fi khilali ad-dars ahyanan wakati mwingine anaonekana akisimama huku anafundisha wakati mwingine anakaa fasaluhu an dhalika akaulizwa kuhusiana jambo hilo faqala inna ibn ustadhi yal'abu ma'a as-sibyan fi sikka hakika mtoto wa ustadhi wangu anacheza pamoja na watoto wengine njiani kule wayajiu ahyana ila bab almasjid na wakati mwingine katika kuda kucheza kwake aja hadi akafikia mlango wa msikiti kule tulipo sisi fa idha raaituhu nikimuona aqumu lahu ta'dhiman li ustadhi nasimama kila ninapomuona kwa kumtukuza ustadhi wangu lakini hii anasema al-Usaimi hadha fil adabi mubalagha hii katika adabu ni kuvuka mipaka ni kuvuka mipaka katika adabu naam unampatie heshima kadri ya unavyoweza lakini kitendo hichi kitendo hiki ni mubalagha ni kuvuka mipaka wakana alqadi alimam fakhruddin al-Arsabandi rais al-imma fi maru alikuwa kadhi huyu ni kiongozi wa maimam kule maru wakana sultan yahtarimuhu ghayat al-ihtiram, kiongozi wa area ile nchi ule alikuwa anamheshimu heshima kubwa wayaqul akawa huyu mwanachuoni anasema inna ma wujidtu fi hadha almansab au wajadtu hadha almansab bi khidmati alustadh nimepata cheo hiki hiki cheo nimekipata kwa kumhudumia ustadhi wangu fa inni kuntu akhdumu alustadh nilikuwa namhudumikia ustadhi wangu alqadi alimam aba yazid ad-dabbusi wa kuntu akhdumuhu wa atbukhu ta'amahu nilikuwa namhudumikia hata nampikia chakula chake 30 sana miaka 30 wala akulu minhu shay'a na wala sili katika nilichokipika nilichompikia ustaz chochote kwa hivyo kwa kile kwa kule kumhudumikia alikuwa anaona kuwa amepata eh, mansab na wadhifa na kazi hiyo na hiyo daraja katika kazi kwa sababu ya kumhudumikia ustadhi wake rahimallahu aljamii asema wakana Sheikh al-Imam al-Ajal Shams al-Imma al-Halawani rahimahullahu qad kharaja min Bukhara alikuwa huyu mwanachuoni ametoka sehemu ya Bukhara wasakana fi ba'd al na akawa ni mwenye kuenda kuishi sehemu za vijiji kule ayaman baadhi za masiku lihadithatin waqa'at lahu kwa tukio ambalo lilimfika وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام القاضي الإمام القاضي شمس الأئمة أبي بكر الزرنجي رحمه الله تعالى wanafunzi wote wake wakamzuru na kumtembelea alipozuru e, sehemu hizo za e, vijiji kule katika qura isipokuwa huyu Sheikh Abi Bakar Az-Zarnaji rahimahullahu ta'ala. Faqala lahu hina laqiyahu, Sheikh wake huyu aliyekuwa ametembea sehemu hizo na akatembelewa na wanafunzi wake isipokuwa huyu. Wakati mmoja akakutana na huyu ambaye hakumtembelea, akamwambia lima lam tazurni, mbona haukunitembelea na wewe ni mwanafunzi wangu? Faqala lahu kuntu mashghulan bi khidmati alwalida, nilikuwa nashughulika na kumhudumikia mzazi wangu mamangu. Faqala turzaqul umr utaruzukiwa umri utapata umri kwa sababu wewe umemhudumikia mamako lakini la turzaqu raunaqa dars wakana kadhalika lakini hauto ruzukiwa ile e, nini ya dars kama e, kufundisha na kupata wanafunzi na kueneza ilmu tayeb wakana kadhalika na akawa ni hivyo kwamba kama alivyosema ustadhi wake hakupata kuwa na vikao vya ilmu na hakupata kushughulika e, na ilmu sana hadi akapata wanafunzi la alikuwa amezuiliwa tayeb fainahu kana yaskunu fi akthari awqatihi alqura wa lam yantazim lahu dars kwa sababu alikuwa ni mwenye kuishi katika katika muda wake mwingi alikuwa akiishi katika vijiji kule na hakuwa ni mwenye kupanga e, durus yani durus zake hazikuwa ni zenye kuwa na nidhamu yani kumaanisha kuwa hakuwa ni mwenye kusimamisha vikao vya ilmu na watu haku, hakuweza kufaidika naye طيب lakini anavyosema na Usaimi hafidhahullah taala hii ni kinyume bali akitajwa huyu mwanachuoni anatajwa na juhudi zake katika ilmu na wanafunzi wake ala yatihal faman taadha minhu ustadhuhu yuhramu barakata alilm yule ambaye ustadhi wake ataudhika naye basi atanyimwa baraka ya ilmu, wala yuntafau bihi illa qalila, na hawatonufaika watu naye isipokuwa kidogo kwa uchache. Tayib, inna almuallima asema watabiba kilahuma, hakika mwalimu na tabibu daktari wote wawili la yansahani idha huma lam yukrama, hawatopatiana mwelekeo wa kisawasawa, mwalimu akamwelekeza mwanafunzi kisawasawa na tabibu akamwelekeza mgonjwa ili aweze kupata matibabu mazuri idha huma lam yukrama endapo wawili hawa hawatokirimiwa mwalimu na nani na daktari fasbir li, li lidaika in jafauta tabibahu anakuambia wewe subiri na ugonjwa wako endapo utakuwa si mwenye kumheshimu daktari endapo utamfanyia maudhi daktari basi subiri na ugonjwa wako utapata mtu wa kukutibu jafa jafa ni mtu kuonesha e, tabia mbaya kwa mtu na kukaa mbali naye na kutomheshimu waqna bijahlika in jafauta muallima na kinaika pia vile vile na ujinga wako endapo utakuwa ni mwenye kumweka mbali mwalimu na kumkata mwalimu na kumfanyia maudhi kinaika na ujinga wako hutonufaika hutonufaika hutotibika ugonjwa wako endapo hutomheshimu daktari na pia vile vile hutokuwa ni mwenye kupata elimu endapo utamuudhi mwalimu wa hukia inaripotiwa kuwa anna al-khalifa Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu ila al-Asma'i liyuallimahu al-ilma wal-adab alimtum mtoto wake kwa Asma'i mwanachuoni huyu ili amfundishe adabu faraahu yawman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu siku moja khalifa Harun ar-Rashid akamuona al-Asma'i rahimahullahu ta'ala anatawadha huku akiosha mguu wake wabnu al-khalifati yasubbu al-ma'a ala rijlihi na mtoto huyu wa khalifa mtoto wa Harun ar-Rashid anamwagia mwalimu wake maji mwalimu anaosha mguu wake huku mwanafunzi akimwagia nini akimwagia maji ili aweze mwalimu aweze kuosha mguu wake vizuri fa'ataba al-asma'i pamoja na kwamba anamsaidia yule mwanafunzi mtoto wa Harun Rashid anamsaidia mwalimu wake kuosha mguu kwa kummiminia maji kummiminia maji lakini Harun Rashid haikumpendeza hilo akamkemea ataba al-asma'i akamkemea al-asma'i biqaulihi kwa kumwambia innama ba'athtuhu ilayka lituallimahu wa tuaddiba kwako wewe huyu mtoto wangu ili uweze kumfundisha na umpe adabu falimadha lam ta'murhu mbona hukumwamrisha bi an yasubba almaa bi ihda yadayhi mbona hukumwamrisha akumwagie maji kwa mkono wake mmoja wayaghsila bil ukhra rijlaka na huo mwingine aoshe mguu wako wa min ta'dhim almuallim ta'dhim alkitab baada kutaja kutukuza ilmu na kutukuza e, mwalimu asema nanika katika katika alama za kutukuza mwalimu ta'dhimul alkitab kutukuza kitabu pia kitabu ambacho wakisoma pia lazima pia vile vile ukiheshimu na ukitukuze kwa sababu gani kwa sababu ni chombo ambacho kimebeba kitakachokutoa kutokana na ujinga giza ya ujinga ikuweka katika nuru ya nini niwe nuru ya ilmu kwa hivyo ni chombo ambacho ni muhimu sana fayambaghi li talib alilmi alla ya'khudha alkitaba illa bitahara ni bora kwa mwanafunzi asibebe kitabu asichukue kitabu isipokuwa hali ya kuwa kuna udhuru na imepokea kutoka kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwamba hakuwa anaketi majlis ya hadith na kusomea watu kitabu isipokuwa anatawadha mwanzo ili mtu awe ni mwenye kuheshimu ilmu ani عن Shams شمس الأئمة al-Halawani rahmatullahi alayhi imesimuliwa kutoka kwake huyu sheikh annahu qala kwamba amesema inma niltu hadha alilma bita'zim nimepata elimu hii niliyoipata nimeikusanya kwa sababu ya kuitukuza kivipi fa inni ma akhadhtu al-kaghad illa bit-tahara mimi sikuchukua kaghad kaghad ni waraka ni karatasi waraka inayoandikiwa hii ni lugha ya farisia illa bit-tahara sikuichukua karatasi isipokuwa hali ya kuwa ni kwa udhu والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كان مبطونا huyu sheikh alikuwa na ugonjwa wa tumbo tumbo ilikuwa inamuuma وكان يكرر في ليلة فتوضأ في لي في تلك الليلة 17 مرة na lazima mtu ambaye anaumwa na tumbo lazima habaki katika udhu na yeye alikuwa kana yukarriru fi layla alikuwa anakariri darsi yake kila wakati katika usiku mmoja anakariri darsa anakariri dars na kila wakati natawadha akawa ni mwenye kutawadha katika usiku ule eh, mara ngapi mara kumi na saba yani kila anaponinia anapotengua udhu anatawadha anakariri dars inatenguka inatoka hivyo hivyo lianahu kana la yukarriru illa bitahar kwa sababu hakuwa anakariri dars isipokuwa katika hali ya nini ya tahara wa hadha na hii haikuwa ni yenye kufanyika kwa sababu isipokuwa kwa sababu gani lianna alilma nur kwa sababu ilmu ni nur walwudhu nur na wudhu pia ni nur ya mu'min fayazdadu nuru alilmi bihi kwa hivyo nur ya ilmu inazidika inakuwa ni yenye kuongezeka kwa hilo kwa wudhu wa min at-ta'dhim alwajib na katika kutukuza ambayo ni ya lazima alla yamudda rijlahu ila alkitab asinyoshe mguu wake akaielekeza katika kitabu yani wanasema ni, ilikuwa ni kata, katika ada ya Waarabu kwamba yule ambaye anakunyoshea mguu wake anakudharau yani kile ambacho unakinyoshia mguu wako unafanyaje unakidharau ndo hata wapata baadhi ya wazee wetu hapa hawataki mtu kunyosha mguu wake kuelekea nini kuelekea kibla yani hii ni katika adabu ni katika adabu si kwamba e, kuna dalili haramisha amani lakini katika adabu ambayo watu wamerithi na ni bora mtu kufanyaje kutii jambo hilo kama haipingani na sheria tayib kwa hivyo asinyoshe mguu wake kuelekeza katika kitabu wayadau kutuba tafsiri fawqa sa'iri lkutubi ta'ziman na aweke kitabu cha tafsir juu ya vitabu vyote kwa kuitukuza kwa sababu inabeba eh, maelezo ya maneno ya nani maneno ya Allah azza wa jalla wala yadau ala alkitabi shay'an akhar asiweke chochote juu ya kitabu akitukuza kitabu na wakati mmoja alimam Ahmad alimuona eh, Ishaq ibn Rahawi ama mwenzake rahimallahu aljamii akichukua kitabu kisha akairusha akairusha tu bila kukusudia mfano kisha Imam Ahmad akastaajabu akasema, hakadha yufaru bi kalamil abrar, hivi ndivyo maneno ya wema yanafanywa. Yani wewe kurusha kitabu kile ambacho kimebeba nini, maneno ya wema waliotangulia, imebeba Qur'an, imebeba hadithi, mfano wewe kuirusha hivyo si nzuri. Kwa hivyo mtu akitukuze kitabu. Wakana ustadhuna Sheikhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yahki Hmm. huyu sheikh alikuwa anasimulia an sheikhin min almashayikh kutoka kwa baadhi ya mashekhe anna faqihan kana wadaa almahbara ala alkitab alichukua huyu faqih alichukua mahbara mahbara ni wi'aun ni chombo ambacho kinawekwa ndani ndani nini kinatiwa ndani wino hmm. inkpot mfano ala alul kitab amekiweka juu ya nini juu ya kitabu faqala lahu bilfarisiya bariani barniabi e, akamwambia maneno haya kifarisia ambayo ni tafsiri al-Usaimi hafidhahullah ta'ala kumaanisha kuwa la yaliqu bika yani hili ni jambo ambalo halifai halipaswi kwa wewe kulifanya ni jambo ambalo e, si nzuri وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الإسلام المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول الكواب Ustadhi wetu huyu asema illam yurid bidhalika alistikhfafa fala ba'sa bihi endapo hato atafanya haya mambo ambayo kwa dhahiri yanaonekana kuwa mtu ana e, dharau ilmu endapo atayafanya haya lakini hakusudii kudharau ilmu fala ba'sa bihi haina neno lakini alaula an yataharraza anhu lakini bora kujiepusha yataharraz yabta'i yatawaqqa dhalika ومن التعظيم الواجب أن يجود كتابة الكتاب na katika pia vile vile kutukuza ilmu ambayo ni wajib ni lazima an yujawida kitabat alkitab anapoandika ilmu katika waraka wake kitabu chake basi atengeze khati yake iwe nzuri wala yuqarmit na wala asifanye qarmata qarmata maana yake nini kuandika maandishi kwa herufi ndogo ndogo zinaingiana zinashikana asiyafanye haya kwa nini pia anasema wayatruka alhashiya illa inda darura na aache hashiya ni kuandika maandishi chini ya matn maandishi chini ya matn asiyafanye haya illa inda darura isipokuwa katika darura ndo andike hashiya waraa abu hanifata rahimahullahu ta'ala katiban yuqarmit hapa tataja sababu ya kukatazwa kufanya karmata kuandika maandishi madogo inayoingiliana yanayoingiliana Abu Hanifa rahimahullah alimuona mwandishi fulani akiwa anafanya jambo hili la kuandika kwa herufi ndogo ndogo zinazoingiliana faqala akamwambia lima tuqarmitu khattaka mbona wafanya khati yako kwa hali hii in ishta tandam ukiwa utapatiwa umri mrefu basi utakuja kujuta siku moja wa in mutta tushtam na utakapofariki hali ya kuwa umefanya mambo haya utatukanwa kivipi asema yani idha shikhta wa dha'ufa basaruka nadimta utakapokuwa mtu mzima na umri mkubwa na macho yako tena hayawezi kuona namna yalivyokuwa akiona kitambo basi utajuta utakuwa unajiuliza hii hii niliandika na kusudia nini utapata tabu andika khata ambayo iko wazi na haja taja sababu ya yeye kutukanwa baada ya kufa kwake lakini Sheikh anasema almualliq hafidhahu Allah ta'ala huenda sababu ni kuwa kila yule ambaye atakayesoma kitabu chake na akakosa kujua makusudio au maana ya e, herufi alizoziandika anakusudia nini basi msomaji atakuwa ni mwenye kuudhika na huenda atakamtusi yule mwenye kuandika naam wa hukia ani Sheikh al-Imam Majd al-Din as-Sarjaki annahu qala ma qarmatna illa nadimna وما انتخبنا إلا ندمنا وما لم نقابل إلا ندمنا asema hatukuwa ni wenye kuandika maandishi madogo madogo isipokuwa tulijuta yani wewe hata ujiangalie mwenyewe hii khati yako ambayo mfano sasa uandika katika taaliki ya kitabu hiki baada ya muda utataka kujua uli, ulikuwa unakusudia nini ulipoandika kama khati nzuri inaingiliana ndogo ndogo utajuta waman takhabna illa nadimna hatukuchagua isipokuwa pia vile vile tulifanyaye tulijuta maana yake nini kuchagua kwamba kitambo zama za kitambo vitao vilikuwa ni vichache kwa hiyo mtu akipata kitabu kimoja anafanyaje? Anachukua ananukuu zile nukta ambazo ni muhimu kutoka katika kitabu nuskha ile ambayo ni moja tu inayopatikana katika mji mfano ama katika area ile anachagua lile ambalo ni muhimu kisha anaacha zingine anasema hatukuchagua isipokuwa tulifanya nini tulijuta kwa sababu gani kwa sababu uweza kuona kwamba hii ambayo umeiacha si muhimu kisha baada ya mwezi ukafanyaje ukasema ah niliona masala ile katika kitabu kile iko wapi kitabu chenyewe yani wewe nukuu yote ambayo uh, waweza kunukuu kwa ulingana na uwezo wako wama lam nuqabil illa nadimna muqabala maana yake wanazooni wanazuoni walikuwa kitambo wakinukuu eh, ilmu kutoka kwa vitabu kwa vitabu vyao vyenyewe ambavyo ni hasa kwa wao walikuwa baada ya kuandika wanafanya muqabala muqabalatul asl bil fara eh anaangalia je niliandika hii ibara vizuri anaangalia katika asli anaangalia jumla jumla jumla jumla eh mpaka mwisho kwa hivyo yule ambaye hakufanya mukabala basi ata, atakuwa ni mwenye kujuta eh, kwa sababu huenda kwa ile haraka anadhania kuwa ananukuu eh, ya sawa baadaye akanukuu mambo ambayo si ya sawa anaweza kuacha harfu moja mfano ambayo ina, ina, inafanya jumla kuwa manfia mfano lam ama la akaacha kunukuu ile la ama lam akabeba kitabu kile akapelekea watu wakasomea watu kumbe anasomea watu nini makosa طيب وينبغي ان يكون تقطيع الكتاب مربعا nani katika adabu pia vile vile anapokata vitabu si zama zetu hizi zama zetu alhamdulillah kila kitu iko sawa lakini hakuna baraka ya ilmu wallahu almusta'an asema walikuwa wanaambiwa zama zao kwamba mtu anapotaka kukata karatasi ya kuandikia aikate iwe square. Square ni bora. Fa innahu taqti'u Abi Hanifa rahimahullah. Hivyo ndivyo ambavyo Abu Hanifa rahimahullah alikuwa anakata. Wa huwa aisaru ila raf'i. Kwa sababu inakuwa rahisi kwa kuinyanyua walwad'i na kuiweka walmutala'a na kuisoma inapokuwa katika hali ya maraba wayambaghi alla yakuna fil kitabi shay'un min alhumra, na haifai kuwa katika kitabu unachokiandika una isipatikane umeandika kwa wino nyekundu. Anasema watu wa kitambo walikuwa wanatumia wino wa nini? Wino nyeusi. Salafu walikuwa wanatumia nyeusi fa inna na walikuwa wanachukia yule ambaye anaandika kwa eh, wino nyekundu fa inna sani'u falasifa la sani'u salaf hii ilikuwa ni e, tabia ya watu wa, e, wa wenye wa filosofia wenye kutumia akili zao na rai, haikuwa ni katika e, tabia au matendo ya salaf. Wa min mashayikhina man kariha istimal almurakkab alahmar, huenda makusudio, wallahu alam, asema kuwa e, katika baadhi ya wanazuoni wetu kuna wale ambao walikuwa wakichukia kuchanganya na wino wa nyekundu wallahu alam wallahu alam kama hii ndio makusudio wa min ta'dhimi alilmi ta'dhimu shuraka fi talabi alilmi dars sema nani katika kutukuza ilmu kuwatukuza wale ambao washirikiana na wewe katika kusoma tulisema jana katika mambo ambayo mtu anafaa kuyachagua katika kusoma achague mshirika katika ilmu sahibu wake katika ilmu wale masahiba zake marafiki zake katika masomo katika kutafuta ilmu lazima pia vile vile awatukuze na awaheshimu katika kutafuta ilmu waman yataallamu minhu na yule ambaye asoma kwake watamalluqu madhmumun illa fi talab alilm tamalluq ni kumuonesha mtu eh, kitu yani ile kupende tamalluq yani unajipendekeza una kwa mtu ili akupende anasema tabia hii si nzuri isipokuwa katika kutafuta ilmu unajipendekeza kwa mtu asema fa innahu yanbaghi li talib alilm an yastami'a alilma walhikma bit'azimi walhurma ni hapo aina فإنه ينبغي يتملق لأستاذه وشركائه Aywa, mm, sema fa innahu yambaghi an yatamallaka, kwa vile inafaa, inapendekezwa mtu kujipendekeza kwa mwalimu wake na marafiki zake katika masahibu zake katika ilmu, liyastafida minhum, ili afaidike na wao. Wao wakiona kwamba unawapenda Naam? Eh, watafanyaje? Watakuwa ni wenye kufanya alaka nzuri na wewe na zile faida ambazo wanazijua wewe huzijua watafanyaje? Watashare na wewe. Kwa hivyo utafaidika zaidi. Lakini tamalluk anasema umuman ni sifa ambayo si nzuri, si nzuri isipokuwa katika kutafuta ilmu, kujipendekeza. Asema fa innahu yanbaghi hakaza fa in sami'a fa innahu ya ya pili. Aina wayambaghi litalabi alilm an yastamia alalma wa hikmata aywa asema na inafaa kwa mwanafunzi an yastamia alilma walhikma bitaadhimi bitaadhimi walhurma anaposikia ilmu na maneno ya hikma asikize aisikize azisikilize kwa hali ya kuzitukuza anaposikia na anatukuza anachosikia wa in sami'a almas'alata alwahida au alkalimata alwahida alf marra hata kama atakuwa ni mwenye kusikia kalima moja mara elfu moja eh yani mara elfu moja na mara yake ya kwanza iwe ni sawa yani wewe waonaje unaposikia masala ama ilmu katika e, mara yako ya kwanza unafanyaje unakuwa ni mwenye kufurahi zaidi umepata masala leo kwa hivyo wasema ile masala moja endapo utaisikia hata zaidi ya mara elfu moja au mara elfu moja basi uwe pia vile vile mwenye kuitukuza na kufurahikia kufurahikia elimu ile. Elimu ile uwe ni mwenye kuifurahikia na mwenye kuitukuza. Useme kuwa ah, nimesikia hii masala mara nyingi. Hiyo ni kibra. La. Mmoja katika salafa anasema e, nakaa kikao na mtu asoma hadith ama asoma masala eh, na namsikiza vizuri hajui kuwa masala hii nimesikia kabla hajazaliwa <laughs> rahimahullahu ta'ala nadhani ata eh ama mfano wake anasema nasikia masala mwenye kuisoma nadhania kuwa nimesikia naisikia kwa mara ya kwanza kwa mimi ku, kutega sikio mm, lakini nimeisikia masala ile kitambo kabla ya kuzaliwa yani anatukuza ilmu ile anatukuza ilmu ile kwa sababu inabeba maana kubwa ambayo inakusudiwa kwa sababu ilmu makusudio yake ni hidaya hidaya na hidaya inatokana nani na Allah azza wa jalla kwa hivyo anafaa kuitukuza hata kama atakuwa ni mwenye kusikia mara ngapi mara elfu moja au zaidi qila inasemekana man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alf marra ka ta'dhimihi fi awwal marra falaysa bi ahli alilm yule ambaye kutukuza kwake ilmu baada ya mara elfu moja amesikia ile masala masala masala mara elfu moja baada ya mara elfu moja haku, hakuwa ni mwenye kuitukuza masala ile eh kama alivyoitukuza mara ya kwanza alipoisikia basi si katika nini katika watu wa ilmu ndio unapata mashehe mfano usulu thalatha wanaweza kusoma zaidi ya mara mia moja wanasoma wanasoma wanarudia wanarudia wanarudia yani mtu anapata ladha anafurahikia elimu ile na wala hafanyi nini hafanyi kiburi naam wayambaghi li talibi alilmi alla yakhtara naw'a ilmin binafsihi hapa ni muhimu haifai kwa mwanafunzi kuchagua aina ya ilmu yeye mwenyewe asijichagulie bali yufawidu amrahu ila alustadh bali afanye nini amwachie ustadhi wake amchagulie kwa sababu ustadh kama anavyosema qad hasala lahu tajaribu fi dhalik ustadh akona experience na tajriba katika jambo hilo kwa hivyo ajua gani bora la kuanza katika ilmu kwa hivyo amwachie ustadh amchagulie fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahad kwa hivyo kwa vile ustadh alikuwa ni mwenye kujua e, kitu ambacho kinamfaa kila mmoja ma yaliqu bi tabi'atina kinachomfaa kwa hali yake Unaona, mwanafunzi anaenda katika maktaba ananua anaona tu uh, unwani ya kitabu, anapendezwa na unwani, anakibeba eh, ajui kwamba eh, muhtawa wa kitabu kile kina kinamshinda akili yake, hawezi kulifahamu. Yani mtu anaanza alif ba eh, ya ilmu, basi amshauri ustadh ni kitabu gani ama ni ipi katika ilmu afaa kuanza nayo, asiwe ni mwenye kuangalia tu watu wasoma na yeye akasoma ama akaangalia majina ya vitabu na yeye akachukua tu akaanza kusoma وكان شيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم wanafunzi wa kitambo walikuwa wanawaachia mambo yao katika ilmu mambo yao ya kusoma wawaachia walimu wao wawachagulie yapi ya kusomwa kwa wakati gani fakanu yasiluna ila maqasidihum muradin ikawa kwa wao kufanya hivyo wanafikia malengo yao na makusudio yao walana na leo yani hii anazungumzia karne nyingi zilizotangulia akiangalia karne yetu atasemaje asema walana yakhtaruna anfusihim fala yahsulu maqsuduhum min alilmi walfiqh na hivi leo wanajichagulia wenyewe na hawafikii makusudio yao katika ilka ilmu na fiqh hmm. hivyo hivyo wapata wanafunzi tu wabeba vitabu wakaa vikao wakajisomesha wenyewe hawajui wasoma nini hmm. nani mwenye kuelekeza kusoma kitabu kile hawajui waona tu watu wasoma na kitabu kimesifiwa na wao wanasoma wafaa wamtafute mwalimu wamuulize ni ipi ya kusomwa وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كان بدأ بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن وسيما إنا, إنا سيموليوا إنا خبره أسيما العسيمي هنا نكان سيكويلي سيساوا وساب البخاري هكو بات زامة محمد بن الحسن محمد بن الحسن لمونفونزي والإمام أبو حنيفة anasema Bukhari hakukutana naye asema inapokewa kuwa Bukhari alikuwa ni mwenye kuanza na kitabu cha sala ala Muhammad ibn Hasan kwa shekhe huyu Muhammad ibn Hasan faqala lahu Muhammad rahimahullahu ta'ala shekhe huyu Muhammad akamwambia Naam, Sheikh akamwambia rahimahullahu ta'ala idhhab wa ta'allam ilm alhadith, nenda ukasome ilmu ya hadith. Lima raa anna dhalika alilma aliyaqu bi tab'ihi, kwa lile alichokiona kwa Bukhari kwamba ilmu ile inamfaa zaidi, ilmu ya hadith inamfaa zaidi. Fatalaba ilm alhadith, akawa ni mwenye kutafuta ilmu ya hadith فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث akawa Bukhari ni mwenye kutangulizwa katika fani hii ya hadith e, zaidi ama kuliko wanazuoni wote wa hadith وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة na inafaa kwa mwanafunzi asikae karibu na ustadh inda sabq wakati ambapo anatokea darasa mfano ana- anamsomea ustadh eh, walikuwa kitambo wana wanajipanga kila mmoja anaenda kwa ustadh anamsomea mwingine anakuja mwingine anakuja asimkurubia anaposoma aweke masafa baina yake na ustadh isipokuwa kwa dharura bal yanbaghi an yakuna bainahu wa baina al-ustadh qadru al-qaws bal inafaa iwe baina yake na mwalimu wake kiasi eh, miqdari ya qaws upinde bo fa in فإنه أقرب إلى التعظيم هكذا نعم فإنه فإنه أقرب فإنه kwa sababu jambo hili akilifanya hii akilifanya jambo hili kuwa mbali na ustadhi wakati wa kusoma asimkarubie zaidi i, jambo hili linakurubia kutukuza ustadhi وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة mwisho asema ni bora kwa mwanafunzi, inafaa kwa mwanafunzi ajiepushe na tabia mbaya mbaya, fa innaha kilabun ma'nawiya, kwa sababu haya ni majibwa kimaana. Tabia mbaya ni mbwa kimaana, si kihisia, kimaana. Unaona, na hii imepokewa kutoka kwa baadhi ya wanazuoni walitangulia, walikuwa wanasema e, tabia mbaya wanafanisha tabia mbaya na mbwa ni, ni, ni, ni mbwa kimaana tabia mbaya ni mbwa kimaana وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتو سلم صلى الله عليه وسلم اسما لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او صوره malaika hawaingii nyumba ambayo ndani yake mna nini mna mbwa au picha kwa hivyo na ikiwa mtu huyo pia vile vile akona e, sifa tabia mbaya basi pia vile vile, vile malaika hawamkurubia yeye kwa sababu nikana kwamba kuna mbo wa kimaana umeelewa na malaika wasaidia mwanafunzi katika ilmu malaika innal malaika latadau ajnihataha litalib alilmi ridan bima yasna mhm. kwa hivyo kama atakapokuja kusema anasema wa inna ma yata'allamu al-insanu biwasitati al-malak wanafunzi anasoma mtu anasoma kwa kupitia malaika si kwamba anamuona malaika na malaika anampatia ilmu la yani yu'inu anamsaidia na anamuombea dua eh katika yeye kutafuta nini kutafuta ilmu kwa hivyo yule ambaye akona tabia mbaya na malaika wamkurubia yeye kwa sababu hii ni eh, eh, mbo wa kimaana wal akhlaqu dhamima tu'rafu fi kitabil akhlaq na tabia mbaya, mbaya zinajulikana katika kitabu cha akhlaq zimetajwa kitabu hiki pia vile vile ametangulia kukitaja mwenye kutaka kujua tabia mbaya ni zipi basi arudi akisome wa kitabu na hadha la yahtamilu bayanaha kitabu hiki kwa vile ni mukhtasar haiwezi kustahimili kutajwa mambo haya yote ambazo zinaingia katika e, jumla ya tabia mbaya wali yahtariz خصوصا عن التكبر بل أجيبوشي ما استطاع خاصة نتبيه هي كبوري أجيبوشي نا كبوري علمو نتاك تواضع كنينيكيا فمع التكبر لا يحصل العلم وموجنا كبوري هتبت علم قيلة نسيما العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي ilmu ni pambano kwa kijana ambaye ni mwenye kibri yani hatoifikia ilmu kana kwamba ni adui ilmu ni adui wake hatuweza kukusanya nini kusanya ilmu kwa sababu ya kiburi chake kwa hivyo itakuwa ni mapambano baina yake na ilmu na hatoweza kupata e, ilmu ile kasaili harbun lilmakari alali kama vile vile e, e, mafuriko maji mengi ni pambano kwa nini kwa sehemu iliyonyanyuka maji hayafikii maji yanafikia sehemu gani se ardhi ambayo iko iko chini lakini ardhi ambayo iko juu eh basi haifikiwi na maji amefananisha maji na ilmu na akafananisha eh, kijana mwenye kiburi sawa sawa na ardhi iliyonyanyuka huyu hawezi kupata baraka ya ilmu na haifikii ilmu waqila na hii hii abiati inaingia katika katika mlango unaokuja katika nuskha e, eh, hata e, eh, al-Usaimi katika darasa yake hadi kisoma haijasomwa beti hizi tutaakhirisha tusoma katika darasa ijayo wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yani nyingi katika haya ambayo tumeyasoma yote haya katika adabu hautapata mmoja katika hizi dalili katika Qur'an ama katika sunna biaini kwamba dalili ya hii ni hii dalili ya hii ni la lakini kwa ujumla Qur'an na sunna imekuja kufanya nini kuchunga adabu za watu kuhimiza watu kuwa na nini kuwa na adabu bal dini yote ni adabu hmm? dini yote ni adabu yule ambaye adabu yake itakuwa nzuri basi atapata ufanisi kama anasema Ibn qayyim rahimahullah na yule ambaye tabia yake itakuwa mbovu na atapata nini? Atapata e, kuangamia, hatopata ufanisi. Wabillahi tawfiq. Naam.